Я там захистила дисертацію, Гуслістим мені дав таку тему військову е, запорожську, а, е, а я закохалась просто в казацтво. І, і значить, він оце я прийшла, він як розповів про казацтво, розповів про цей архів. Mm І це потім через все моє життя. Архіви проходили, чи я працювала в архіві як співробітник, чи я як дослідник, але все життя я пов'язана з архівами. Розумієте, і мені зараз якось Е, вже мене накопичено, здається, багато, але я іноді скучаю, що я зараз е, не можу вже ходити в архіви, тому що бачите, в якому я стані після інфаркту. Ну, так що, розумієте, і я поступив, значить, в архіві працювала там, я вам е, дам то, теж, е, отут є, між іншим. Бачите, тут є е, значить, е, основні дати життя і діяльності. Я тільки доповнюю, розумієте, я вам потім доп... я, я зараз вже готую, я вам покажу бібліографію свою. Оце продовження, перевидання. Ці домовила сьогодні, вони мені безкоштовно зроблять е, цей макет. Да, так розумієте, і там я захищала дисертацію, це тема була Запорожське. Е, Запорож, е, значить, е, запорожське військо, його устрій. І, і участь у складі російської армії в російсько-турецькій війні 1748-1774 років. Я, значить, оце дисертацію писала і таку захистилася і потрапила в інститут історії в 50-му році. І ось е, в 50-му році я тепер, я вам подарую, між іншим, у вас є моя книжка е, е, Російсько-український договір 1645 року Міфи і реальність. Ні, цієї немає. Я, це, значить, зараз я вам. Це випадково син знайшов. Два роки я не могла вже в Україні дарую, і я розповім, як до неї я дійшла, як шла, як е, от я якось продумала, як розвиток моєго національного. І оцю подарую вам, вийшла, подивіться. Чортомлицька січ. В минулому році вийшла. російсько українські договір 1654 року міфи і реальність. У 20 році я поступила в інститут. І і в 50-му році, спочатку е, початку 50-х років, почалася така е, те, що я отут уже, навіть тут докладно не пишу, а, а е, тут оці тези, ви чули тези схвалені цікаво по КПСС. Так, тут так. я розкриваю, що це спеціально запланований був е, злочин проти українського народу. Розумієте? Е, е, фальшива концепція історії України, що українська історія це все тільки вся історія на те, щоб е, воз'єднатися з російським народом, єдиної держави і таке інше. Ви там почитаєте це все але тоді я нічого цього не розуміла. Значить, і по і тепер я от писала про Федір Павловича, згадуючи це 50-ті роки. На жаль, це вам дуже цікаво буде почитати. Ну я трошки розповім так, як я розкриваю е, і там Федір Павлович, ну в общем, теж він йому прийшлось писати про воз'єднання і все це. А однак він був патріотом, я розкриваю. <clears throat> Так я зараз я навіть вам прочитаю анотацію, тому що ці аркуші всі. Значить, <clears throat> у книжці Олени Апанович висвітлює, буде називатися так. Е, Феді Палич Шевченко, історик, архівіст, е, історіограф, археограф, джерелознавець, організатор науки, людина. Е, у книжці спогади і археографічний аналіз. Так що це наукова напівхудожня, напів у книжці Олени панович. Е, висвітлюється життя та досліджується наукова творчість і наукова організаційна діяльність Федора Павловича Шевченка, визначного українського історика, архівіста, історіографа, джерелознавця, археографа, організатора науки. Особистість Федора Павловича Шевченка якому довелося жити і діяти в умовах тоталітарної держави Совєтського Союзу, розкривається в контексті історичної даби і показується тяжке становище інтелігента гуманітарія, особливо важке і складне українського історика, що я все це. Органічної складової книжці є праці Федіра Павловича Шевченка 60-х років у їх новому прочитанні. Частина їх аналізується залученням численних очищених марксистсько ленінської риторики цитат. Великі фрагменти подаються в оригіналі. Він там клянеться, що він е, марксизм ленінізм основи і так далі. Я пишу, що він виривається від цього і, по суті, е, залучає е, той метод, який зараз входить в основу всіх ну, всього світу mm -hmm. системності. В, значить, системі, підсистемі, взаємозв'язок, розвиток і таке інше. В общем, е, значить, давайте це. Е, е, таким чином, значить, в цій книжці я дуже докладно вписую і пишу, що коли я розх... пишу, що значить, е, що це я в цій книжці зачепила, там більш докладно про те, що Е, значить, е, по суті, от е, з цієї концепції фальшивої, просто без найбезсоромніша фальсифікація української історії була, і, і значить, і що от навіть знову так, так буде коротко, значить. Я пишу. Отже, значить, український російський договір 60 року, так само як і наслідки цього договору для історії України піддавалися найбезсоромнішої фальсифікації. Це не було особливо потворних е, форм, коли була свідомо організована злочинна акція імперської комуністичної системи проти українського народу видання в 1953 році тест. для 300-річчя возздрення України з Росії, схвалених ЦК КПРС. Їм надавався статус канонічного нормативного ідеологічно партійного документа, що його абсолютно всі мусили беззастережно сприймати і виконувати як закон. У тезах реальний історичний процес в Україні було спотворено, наводились абсурдні дикі е, Твердження, починаючи навіть з термінологічного нонсенсу воз'єднання України з Росією. Воз'єднується можна щось таке, е, ага. що було колись цілим. цілим цілим. А це ото, що займались радянські історики міфотворчістю, писали антинаукові, антиісторичні роботи, своєрідні ілюстрації до Капересовських тез. Найменше висловлювання всупереч тезам КПРС вбивча радянська цензура перевикреслювала або ж взагалі не допускала працю до друку. Деякі автори таких праць зазнали репресій, і вигнання з роботи було найменшим з них. Свого часу із сторінок книг, часописів, газетних шпальт по радіо і телебаченню проповідувала, що Переяславська рада, яка передувала договору 1904 року, була центральною основною подією всієї української історії, що була нібито здійснена, е, що вона нібито здійснила споконвічну мрію багатові вікове в лапках це все прагнення і боротьбу протягом сторіч українського народу за виведення України з Росії. Е, яке було величезним благом для України, е, закриваються лапки. Виходило, що український народ був єдиним народом на нашій планеті, який боровся проти своєї незалежності і мріяв тільки про те, як би влізти в той імперський зашморк. Українські історичні діячів, які очолювали національно визвольний рух нашого народу проти царської Росії, таврували їм навішували ярлики мерзенних підлих зрадників, одвічних найлютіших ворогів українського ворогів українського народу тощо десятиріччями Вбивалося це у свідомість українського суспільства. Покоління народжувалися, виростали, виховувалися, держали світу в умовах безприкладної фальсифікації історії. Все входило в генетичну пам'ять, деформувало національну свідомість, породжувало комплекс національної неповноцінності, якоїсь історичної вторинності українського народу, е, народу фаталістичне уявлення. Е, е, про неможливість його самостійного існування і неспроможність створити Е, е, свою незалежну е, державу. І що я пишу тут, що в іншому місці, що відчуваємо ми і тепер наслідки цього. І от, значить, і я теж а, шкільний. Е, е, за здібностями видатна, особливо в математиці. І я і математики вважали, що я, е, значить, зря не пішла. У мене не батька, вже не матері, щоб хтось так мені здавало, що це треба буде вчителем бути, я не хотіла. І вони якось три мінялися, я пам'ятаю, всі говорили, що я повинна. Але і я подумала, може, і я б тоді так не страджала, як в історії. А з другого боку, ви знаєте, це Е, крім моєго мистецького бачення історичного процесу, ще оця вистроєність матеріалу. mm Ви ж відчуваєте, мене так. дуже строго е, цього. У Мене нема, нема такої шаткості, мислі, нічого. Правда ж? Так. Дуже так. Ви ясно, е, чітко. Я, принаймні, е, я вашу книжку е, е, того, козацтва, як там, 18 Е, Збройні сили Збройні сили України Перші 18 століття я цю книжку дуже сумлінно перечитав, зразу як вона тоді вийшла. Це 60, 68-го року, Ні, так? 60, е, вона 69-го, а 70-му році з'явилась в січні. Угу. Вона мене досі є. Так Да, і, а як ви її ще, купив просто. ще, ще була? в Я був тоді студентом Мгм. і купив. І все, і все зрозуміло, да? Та все... певно, то то була одна з тих книг, е, з котрими ви знаєте, носилися, один другому показували Да, да. і, і радили почитати. То була подія. Да. Так, То так. була подія для нас. От е, мене сестра підшила листи відносно цієї книжки, Мгм. якось пізніше, вже коли ви звільнитесь, ви прийдете мене почитай Це теж має значення для вас, щоб угу. почитайте ці листи, а потім написи на книгах. Е, зібрала вона. Mm -hmm. Так, Добре. значить, у мене так оце математично зараз виклад матеріалу, він е, не менш важливий, ніж взагалі писати текст. Розумієте? Дуже важливо. І от у мене дуже строго, отак висло. Е, я зараз буду вам говорити. Значить, це по суті е, початок, коли я починала е, е, початок того, що робилося з з українською історією, цим, значить, ЦК КПРС і всіми этими. І, значить, як поступово я починала у мене просвітлюватися. Значить, 50, е, е, е, значить, оце я прийшла в інститут історії, Федір Павлович мене зустрів якось, а я теж з архіва якось потім розповім. Теж неприємності там були. Але, значить, де ви працюєте? Я сказала ніде. І, і і, він нічого не сказав, я нічого не просила. Але на другий день зранку мені дзвонять з інституту історії, що вас зараховано молодшим науковим співробітником. А я, значить, коли працювала в архіві, зі мною молодша сестра була, і я не могла. Е, е, була в аспірантурі, але я примушена була ще й працювати в самому ж архіві, ну, ну науково-технічна робота, тому що я повинна ж була утримувати сестру. І Я так е, заздрила, коли місяць був творчий, і я от могла зранку прийти і заздрила тим аспірантам, які могли в бібліотеці зранку бути. розумієте? І э, я я наукова робота це була якась моя зірка, моя е, мрія, моє все якісь е, е, спочатку неосознано, але не так, що я. І коли я потрапила до архі... до інституту історії, я пам'ятаю, де інститут історії поміщався, де оце, знаєте, раніше там зараз університетська, здається, гуманітарний чи що. Ну от Е, по бульвару Шевченка зліва, де була перша гімназія. Знаєте, так, так, де я ж там навчався, там філологічний факультет. О, теж. о, да. Я ж там навчався. а, а там був е, ці е, інститути були гуманітарні от в 50-х роках. І я по тим ступенькам, е, пам'ятаєте, металевим, Металеві, пам'ятаю, піднімалась і думала, Боже, невже я працюю в цій, в цьому храмі науці? І оце я все не пусті слова, це має відношення до теми, зараз вам розкажу. І, значить, <clears throat> і я прийшла туди, і якраз е, тоді вже е, була до цих тез, була розроблена така програма от цього наступу на Україну, на ментальність, на е, суть українського народу. От, Значить, взагалі-то я вважаю, що це іде. Я, е, У мене є стаття дещо про е, е, дещо про історичні корів російського українофобства. Це мені такий шок, він Е, зараз форум і здають газету, і він мені замовив її газету. Я його попросила, щоб рецензію на мою книжку, він сказав, що напише. І вже вже в трьох місцях буде надруковано. Я хочу, щоб побільше знали. Це ж не якось, ви розумієте, що ніякої це е, е такої, ну як як сказати, числаві і чи що, чи е, а це е, я хочу, щоб ця книжка як можна більше е, дійшла людей, причому не тільки широкого загалу, саме ті люди, які причетні до е, які, від яких залежить доля і землі, і селян. <clears throat> Да, так я розумієте, і я прийшла, да, так я е, за, от уже Федір Павловича книжки, я там писала, що я вважаю, що початок був, так сказати, імпульсний от для е, е, для тих так званих вчених московських, які розробляли оцю е, концепцію фальшиву української історії Сталіним. Коли в 1945 році, коли святкувалася перемога, День перемоги, здається, то він підняв то за великий русський народ. Знаєте, оце що он получався, он побідітель, он ведущий і таке інше. І тому оце ж і надумали. Уряд видав тоді таку постанову що треба видати збірник воссоединення України з Росією. От я вам покажу перший том. А я бачив цей том, Да. я бачив його. Не томик, томище. То вище, так. Да. И, и, значит, вы понимаете, и э, э, этот, и что по три, э, по, э, по три э, э, виді- е, для керівництва археографічного і там історичного е, виділяється по три чоловіка. Це повинен були виконувати інститут історії УССР, інститут історії СССР. І по три чоловіка. Тоді Федор Павлович керівник пішов. А крім того. Е, значить, ми повинні були е, в основному в Україні збирали документи і в Москві. Ну, в Москві, ви розумієте, там е, документи, оці посли, вони ж фальшиві представляли. От ви там почитаєте. Так, що... тому, тому я бачив. Що в моїй книжечці так, да? Так розумієте, і от ми ж в перший том то шість чоловік. Ми її. Значить, займалися я там, троє з інституту історії з архіву. І е, я от там Федор Павловича пишу, я е, раніше розкриваю, от як у мене і в цій книжці, ну, але я пишу, що е, це е, звертаю увагу читача, що я оце зараз пишу. Е, і цю книжка в мене вийшла через скільки років, то 54-й був, 51-й ми почали, це, 50-й, кінець 50. Значить, 50-й рік а, а, а, а значит, э, э это, э, книжка вийшла, э, я пишу, пишу в 1998-1999 цю книжку. А тоді я пишу, що я нічого не розуміла. Я вважала. Ну що, дружба народів, народи, брати, це ж так гарно. І я, А що я робила? Я ж не писала е, там от предмову, яку я проаналізувала mm -hmm. і тепер показала. А я працювала над документами, я себе відчувала там професіоналом. Я ж працюючи, е, будучи в аспірантурі, я здавала шість екзаменів. Хоча Е, шість іспитів, хоча три положено, тому що крім таких я ще архі... архівознавства, поліографію мені читати і таке інше, і польську мову. А так так я значить, я як професіонал, і я нічого не розбиралася. І далі я пишу, що я, е, значить, е, що задумуваю, що поштовхом послужила. Оце Е, е, розкриття е, цього культа Сталіна. Знаєте, Микітою Хрущовим. Тому що для нас так нас виховували. Я пригадую, що я, коли прийшла в інститут тої журналістики, і такі збори зразу проводились, і Сталін, і ура, і я так аплодувала і показували, що в мене вспухли е, ладоні, а там один був, він був як покровитель прямо наді мною був, він був вихованець е, е, Макаренка, здається, ну, хлібнув дуже всього. Так він каже, ну, діточка, всі вони були старше нас, там ось ось. Ще ще пізнаєш, що це таке. Сказати ні, ну, боявся, але значить, а я так аплодувала Сталіна. І коли вперше е, пішли на Червону площу, е, значить, якісь там е, свята було, ну, як е, парад, то я, значить, взяла з собою бінок, щоб побачити обажаємого Сталіна, розумієте? І я пам'ятаю, я тільки дістала бінок, як сабок, а вплотну йшли такими великими рядами, плотними. З одного боку мене під руку взяли, і з другого щось в руці це може взривної, <laughs> розумієте? <laughs> Я вже тоді щось так подумала, але е, так що я хочу сказати? І я, е, значить, я там між іншим пишу, я там розкриваю е, своє прозріння, що я працювала і не задумувалась. А і тільки оце мене заставило все ж таки серйозніше подивитися на оточення е, життя, яке мене оточує, е, події. І я поступово, і те, що я займалася історією, я е, порівнювала якісь, розумієте, аналоги з тим, що було тоді. І я, от у мене вийшла книжка в 60-му році перша така велика монографія. Це значить е, е, Запорізька січ боротьбі проти турецько-татарської агресії. 60-70 роки 17 століття. Е, е, я хочу я наштовхнулася з таким явищем. Оце мій потім завідуючим був, а була оця міла його дружина Дідіченка, яка мене затащила тоді в архів, тому що Федір е, Гусліцей був їх сусідом. Вона каже, оце він набирає молодь, а це поставили над архівом спеціаліста, історика. А потім почали ставити, знаєте кого? Це ж при архіви були при КГБ і Е, при НКВД е, МВД. І значить, і тому всіх, е, що на пенсію, їх ставили директорами архівів і архівного управління. А це був після війни. війни війна ще йшла в 44-му році. Так ця, значить, Міла Дідіченка, вона оцей котел під вона медсестра була, потрапила під Києвом і і в лагерь німецький. І вона розповідала, ну вона не по-перше, не було удостоверення е, Марія е, Дідіченка, вона єврейка була. Так вона, значить, е, каже, що такі проводили, що Юди в Ізраїлі Юди впер... вперед. Каже, я вже почти а тут мене старша, вона теж на, на рік старша за мене була, молода же ще така, її прямо схопили, щоб це, і допомогли їй втекти. Так так вона там у Бауера робота е, працювала, а потім, значить, повернулася. І вона стала е, сивою повністю. І е, молода, і як маркіза їй дуже йшло це, але вона розповідала, що вона. Посивіла саме ви ж знаєте, що всіх полонених, всіх вони приходили там півроку, а то і більше, і взагалі. І я Мене це так здивувало, я от я кажу, що які явища на мене Е, е, як е, моя самосвідомість і, і громадянина, і національна якось сформувалася. Взагалі-то я писала і говорила, що неможливо. Мене потім патріотом зробило казацтво. Неможливо вивчати історію українського казацтва, не бути патріотом. Так ви знаєте, і я тут описую, так як я могла. У мене же все викликало протест я як виразити свій протест. Значить, <laughs> я щось описую, е, е, е, значить, я підкреслюю, я не порівнюю. От і тут ви побачите в цій книжечці, це вже руїна. І і я писала оцю книжку видати, тому що це Е, у роблях сучасності. Зараз це ж таке твориться. Розумієте? І, е, е, Але я з того часу у мене, а зараз я так думаю, я нічого так публіцистично сказати, а подивіться, зараз як порівняти, ні. Щоб вони самі. Я так викладаю матеріал, щоб самі. А думаю так, дурак не пойме, не по так йому й треба. А у мене обов'язково. І так в рецензиях я бы вам показала, всі э, відмічають, от тот же даже Лесі, э, Олесік, як його Лупій рецензію писав, пише просто без без ліків, читати не можна цю книгу, так страждає. Потім чому е, друга рецензія, чому ми не уроки не сприймаємо? Так я і там. Значить, розумієте. Е, серед казацтва вони, по-перше, звільняли е, невільників. Я пасуся зараз підкреслюю, що основним завданням було підрив мощі турецької, там е, походи, все це, але не меншим це звільнення цих невільників, <coughs> бранців, <coughs> ясиря. І, і, значить, вони їх коли привозили, привозили на Запорізьку Січ ну там кормили все інше, а потім е, е, снабжали їх всім, а, значить, <coughs> давали їм собою, іноді відвозили їх навіть, розумієте? І це було не тільки та, там. А і, і данські казаки теж вони пишуть царю, що е, щоб він поспішив з присилкою. Е, жалування, туди хлібне жалування входило. У нас є запас, але ми бережемо для е, е, не, не, не чіпаємо його, ми бережемо для нещасних цих невільників. Mm а, а значить, і запорожці ще більше, ніж у цих. І я це так докладно описую, і далі я пишу, що що оця народна причому, значить, народна традиція була настільки сильною що царізм підкорявся їй. І ще що я хочу сказати, що значить е, Запорізька Січ, от я там навожу, е, універсали видавав, навіть такий, е, як кошовий атаман, що значить, от, причому навіть там і російські є, і українські, щоб і російським допомагали в дорозі, їх не чіпали, давали такі охранні листи. І царизм теж, оці е, е, я прочитала стільки розпросних речей. Е, розпросних речей називається. Вони там розповідають, як їх звільнили, чи вони самі втекли, і значить, як і і царі дозволяв їм. По-перше, якісь, мабуть, 10 років не брав з них податків, і де вони тільки хотіли жити. Е, там питали, де в Києві, в Києві, в місті. А я розумієте, це спеціально підкре. Це от я вважаю тепер, я аналізуючи, навіть вам розповідаю, я просто для себе сформулювала. Е, от таким я висловлювала протест проти того, що робили у нас е, з полоненими. Угу. Розумієте? Так. Ви вже знаєте. Так що оце, от таким. І взагалі, значить, я така й засвоїла, що. Оскільки е, у мене військова тема, я як завжди все дуже <laughs> добросовісно вивчала і військові е, підручники кадетських училищ, і і навіть філософію війни читала, Мольтке такі є, і він говорив, отак як е, знаєте, на на цьому <laughs> на Біблії клянуться і зараз говорити тільки в суді, тільки правду, тільки правду, і нічого крім правди, так? А він сказав, да, ти нічого говорити правду, тільки правду, нічого, нічого крім правди, але не всю правду. Але не всю. Да. І я, і, я можу признатися, що я. Е, дійсно, не всю правду говорила, але я ніколи, як інші, чорний не говорила біле, розумієте? Чи навпаки. І, е, і значить, е, але хочу сказати, що я тоді воз'єднання. Вот це поштовх дало э, е, е, значить, розоблачення, я кажу, що я так до Сталіна ставилась. Пам'ятаю, я приїхала в 37-й рік, приїхала е, значить, додому на канікули, старший брат, сестрою, я відчую, він говорить. коли ж цей терор кінчиться? А я думаю, чого він каже, називає терор? Це ж ліс рублять, щепки летят, такое сталинское было выражение. Так. Вы понимаете, э, такое сознание. Я не думаю, я, люби, я поэзию любила, там э, э, знала эти старинні романси, я розумієте, Вертінський, і все, я якось далека була. А от, от такі окремі, знаєте, і, і особливо вивчення історії, і історії України, оце, оце. потім, значить, розумієте, я е, далі, е, е, е, е коли колгоспи, всі правди я не знала, але все ж таки, е, хоч у нас дуже ці, значить, спеціально вивчали колгоспних рух та і все інше. Але я вже знала, що робиться в колгоспах, знала, що не дають паспортів, що не платять, розумієте, е, е, е Працюють ні, ні, е, ніяк не оплачують, і там їх е, хліба не дають, і тоді ж 47-й рік голод <clears throat> і сажали за 10 колоски. Колос, за 10 років давали за колоски. Так. <clears throat> Знаєте, я вже починала Е, ну, викликала це протест і розуміння, що це, це що це не так. І потім я е, здалася, зрозуміла, що це кріпацтво. Оскільки я, як історик, якраз період і е, кріпаця всю це вивчила всю і розвідку, і суть його, і все, я побачила, що це повернення кріпацтва. Розумієте, це мені допомагало. <coughs> Я брату казала, Е, це старший брат, дуже розумний, такий мислячий, мислитель, і все, хоч він був інженером, е, машина е, будівником, а потім пізніше мене закінчив інститут, пізніше захистив дисертацію, він отримав сім'ю, <coughs> так нашу сестер братів. Так, значить, я кажу, що ти, ти знаєш, Міша що я кажу, що я бачу, що у нас просто кріпацтво, що у нас уклад. А він говорить, а чому кріпацтво? У нас є і рабовласницька. А що це каже оці? Е, е, тоді слово кулаки не знали, але uh ці табори, і все це. це ж І потім, уже оце, коли почалась перебудова, і оцей е, і там два брати, говорять, вони Рої, рої, пам'ятаєте? А, е, да, да. Що, що вони були. Ну, я роя чула. Так він mm -hmm. каже, що вони були і сексодами, не знаю. Але він каже, він називає, каже, чотири уклади були. І називає рабовласницький, кріпацький, і от і таке інше. Значить, розумієте, оце. І я побачила, що це кріпацтво це подібно да, навіть рабству. Я же вивчив е, боротьба в катарської агресії, я mm -hmm. вивчила. <laughs> турецько-татарською імперією, це не значить васала Кримського ханства, уклад. Це я все я сприймала процеси не тільки те, що я от е, конкретне питання, а взагалі якось е, ну, схильність за такої. Великих узагальнень, бачите, філос... Е, історія Софії прийшла вже на схилі е, років своїх. <clears throat> Значить, е, е, оце, ви знаєте, оце я. Тепер, е, е, що я хочу сказати, е, я пригадую, я пригадую що я дуже захоплювалася от театром на Таганці. Вони були знаєте їх місця, і що і е, дуже важко було потрапити. А я в комуніровку часто їздила і доставала. І я, наприклад, пам'ятаю щось таке е, Вознесенського е, нова книжка вийшла, і вони її як театральну виставу. І, значить, це невеликий зал такий, <clears throat> значить, сцена відкривається і там табло таке значить, е, освітлене. всі все прогрессы реакционны, если рушится человек. Я думаю, чому може це? Понимаєте? Але це мене заставило задуматися, що же це значить, у нас же так, як Каржавін писав, був е, он для этой, е, для значит, э, ну, для Твардовського, э, как это і називалося, э, журнал, який він керував. То новий мір. Новий мір. Він туди здавав, але е, і Квар- Квардовського погнали, і взагалі, а так це сам із датом ходила. І я, а я так вірші прямо запам- запам'ятала з першого разу. І там е, він про Івана Каліту е, пише, і як, е, значить, е, до своєї статті нравственний облік е, правителя, щось таке. Мгм. И, и, и там был ты о, видом довольно противен, сердцем подлый, но не в этом суть. Э, значит, эм, исторически прогрессивным оказался твой твор- творческий путь. Понимаете? А у нас это как закля... как э, не заклятие, а как э, молитва была. Вот то-то, то-то, то- тот же царизм и все. Но это было прогрессивно, потому что это России касалось, понимаете? Мгм. От я хочу сказати, і через історію якесь розуміння приходило. Ну і е, але к- дійсно це е, ш- е, значить, оце поштовхом, а 60-ті роки оце зробили з мене е, вже таку мислячу людину і е, цей. Е, значить, е, е, національно свідомо, розумієте, я стала вже думати про Україну, про, про, про націю. У мене така стаття була. Значить, марксизмінізм ми вивчали і Дядіченка наш завідуючий вів. А а ми, ну так я тоді Енгельса, і я ви, ви, дала статтю Національно-визвольні війни Е, Національно визвольної війни в добу феодалізму. По суті, як наедниця, ну ця стаття була явищем, казали. У всякому разі, Кріп'якевич відгукнувся, і Бойка, і вони щось е, е, е, значить, висловлюють навіть ті часи про державність Богдана Хмельницького. І от про це навіть двічі десь виступав, я не чула, мені передавали е, Дашкевич, каже, що от в тих умовах можна все ж таки було. Пробивалися люди. Так що я, значить, задумувалась уже, а тільки визвольна війна, ніякому разі не, не можна було сказати національна війна. І от, значить, розумієте, а потім, коли почали повертатися, е, е, оце ж в 60-ті роки е, повертатися з ув'язнені, значить, Антоненко Давидович, Кочур. Там, в общем, кочур, і оце мені Збройні сили вийшли. і Я пам'ятаю, мене збереглась його напис на книжці не Міхалець, його переклад. Я забула, як от і є, я можу показати. Навіть кочура? Кочура, так. Да. Що я просто я чому зупиняю, що це все такі штрихи, але але вони мали розуміти, як складалось моє, як вело мене в цьому дисидентству, як ви називаєте. От він, бачите, що написав. Це я так пишалась цим. Це а, щось... відлуння, це відома збірка е, перекладів Григорія Кочера. Да. Вибрані переклади. Ага, прочитайте, е, що він написав. Якого це року. Це 69-го ага, року книжка вийшла. Ага. Шановній Олені Михайлівні від її захопленого читача. Это Григорій Кочур, 23 Бачите, я вам хочу сказать, что такая людина для мене герой. І я, по-перше, всі, я всі эти, е, як э, сказати, е, э, е, э, вот это, сам іздат, де тільки не дісувала. Отут жив наді мною Іванисенко. Іванисенко? Так. Да. Оце ага. це, нехай йому земля пухом. І Я знаю його особисто, ну, от. Іванисенка, і син його зі мною разом навчався на філології. Володимир, його да? син. Угу. Ага, ну він в селі там викладає цей син. А ми тут зустрічалися, значить, приходили тут компанія всіх цих, і ми ділилися цим самим здатом. Я слухала всі станції, які тільки можливо, і німецька волна, і і Свобода, і Америка, і Таткакіо, і BBC. Це ви знаєте, це ну бальзам на душу, <laughs> дійсно. Щось таке, все. І ми обмінювалися і Зеленою Станіславною. Книги, ви розумієте, наприклад, я дістала книжку е, Кауфмана якогось чотири, е, чотири філософії е, стародавнього е, Сходу, де чотири Мгм. філософії Древнього Востока. Е, і, значить, в Китаї такі, е, значить, м, э, ух, э, так называемые, можно сказать, державники. И, значит, там, э, и знала даже через тире, как называется, но там ж, э, выражение «винтики государственной машины». Я пам'ятаю, Мгм, прийшли, мгм. е, де- прийшла до Олени Міх Станіславни цю книжку, а Іван Юхімович Сенченко, знаєте ж А те, вже що ж. де. І він каже, невже той рабой, каже, знав, Е, це <laughs> читав такі книжки. <laughs> Але ви розумієте, звідки ж брала? І я і до мене вже що до мене дійшло. Ви розумієте, е, рушиться я потім почитав. Е, Достоєвського поєднала, що він каже, «Е, не треба мені ваш рай, хоч слізінка. Е, ребенка. Розумієте, оце всі, е, е, я вже почала думати, аналізувати. І я весь час, я, значить, ем, роздумувала до того, що що Сталін, все ж таки, що мені доводили, і і я сама думала, щось і гарне робив, що що, значить, що гарне, що погане, і наскільки переважає то чи інше, а брат мені сказав, ти що? Це відкинута була е, країна на кілька століть назад при Сталіні, розумієте, я пам'ятаю. Так що оце у мене йшов такий процес, по суті, ще до 60-х років, а в 60-ті це вже розквітло. Я вже для мене другого е, іншого життя. я І і, і, і ви знаєте, і тому, коли. Е, значить, Олена Станіславна, пам'ятаю, говорила, ні, історії нема і не буде. А я кажу, а я якось як привидець, чи я кажу, буде історія. І а інші цинічно так заявляли, що е, це разі це історія дійсно то, що писалося, ви знаєте. І е, і тому, коли е, було створено товариство охорони пам'яток, це було значить на початку 60-х років. Я так була щаслива. Я знаєте, казала, що от історик, е, який як кабінетний вчений, а він е, тут е, це з життям, це він в практику безпосередньо буде вкладати. Він для наступних поколінь зберігати наші пам'ятки. Я з таким ентузіазмом цього віднеслася. Я була і, значить, де це вот это? Зараз є? А, Сейчас. э, Як, е, що? Сейчас, вот это д- дайте. Вот это, о. Значит, вот тут... э, Значит, видите, член правління Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, голова комітету по створенню Волинської організації. От вони мені подарували, е, написали Лесі Українку від вдячних волинянин. Я там створювала. Тобто до якого року те Це 1966 угу. створено, а, а я до 72-го, тому що нас вигнали в 72-му від е, відлучили від всякої громадської роботи. Член президії правління голова історичної секції Київської організації. Значить, е, я такий, як голова секції е, письме, е, конференції влаштовувала письменники, приходили, значить, їздили ми і таке інше. А потім значить, член вченої ради Держбуду СС з питання охорони і реставрації пам'яток історії та культури. Це не я туди йшла. Вони бачили, що і професійно я, і це, mm і ентузіазм, і все, і мене туди в 67-му, значить, тепер е, значить, мене розшукав е, Киценка. Для вас щось ім'я це не говорить нічого. Ні, не значить, в 1965 році була створена е, була урядова постанова про увічення пам'ятник міст запорозького казацтва, ага. і, значить, і е, оголошення е, Хортиці острова державним заповідником і створення там е, історико меморіального комплексу ага. запорозького казацтва, і, значить, і музея панорами, і таке інше. Ага. І ото це був душею і всього це був. Кіценка, заступник голови е, облвиконкому Запорізької по культурі. Ага, А він взагалі то журналіст, е, був на фронті японському, е, весь час просився, щоб туди на этот, е, Україну патріот не, не этот. Я про нього написала потім син козацького степу. Мгм. Е, Він дру- дружив е, з этим е, Гончаром. приїжджали ага, туди. Ага. Да, І я потім Гончару написала лист, що от е, його вірш е, не надрукований, е, нам почина, що нам бронзи не треба. Оце розумієте, е, до вашого другого е, приїзду я вам приготую от е, про це, тому що і коли написав, і, і, він назвав його сином степу. Я писала Головко, що під вашим впливом я таке есе написала його, і він, значить, був і провів це. Треба сказати, що в коридорах влади йому допомагав Тренько. Е, всі ці документи проводити, це ж записується все, ні? Так, так, так. Значить, е, я вам дам почитати книжку про Хортиць, е, розповіді про запорізьких козаків. І там про Хортицю ви все прочитаєте. І, значить, це. І а і Шелест підтримав. І Шелест, так. Так, тоді цю ідею створення заповідника на цьому. да. І на ось вийшов, ви знаєте, збережемо ту славу. Значить, тут ви бачите на мене посилання, є багато. Я же була, значить, це що е, громадський рух за увічення історії українського казацтва другій половині 50-80-х х роках. І я там була в епіцентрі. Мене зна- знайшов по. Е, Е, працям е, про Запорозьку Січі цей е, Кіценка приїхав. І це у нас була дружба і така і така єднання, розумієте, я найактивнішим. Етом. Я от була і, значить, і членом журі по цим проєктам, що було оголошено значить, цього заповідника. Я склала по Україні. Етих, Э, там же увіщення пам'ятних місць Запорізького казаса по всій Україні. Ну, так я э, склала, э, виявила ці пам'ятки, значить, систематизувала їх, класифікувала, взагалі визначила, що значить е, пам'ятник, е, що включати туди. І це було е, в сімі, семи Е, цих е, журнал, е, журналу України надруковане. І прочитав це, значить, взагалі у Шеліса щось було в душі. Було, було. Було. Бо це я вам до цю книжечку хочете, можете в дорозі її почитати, угу. і все це, що просто почитаєте. Це от про Хортицю там. І, значить, розумієте, він приїжджав туди на Хортицю і казав, робіть, хлопці, свидше, робіть. Я пишу, мабуть, я ніби відчував можливість фатального кінця цієї справи. І, значить, <clears throat> так якось приходжу, я завжди в інституті вечорами працювала, викликає мене е, цей Дубіна був такий. Е, директор, між іншим Сталініці, все, але він нас захищав. Намагався мене, і Брачевська, коли вже починали. Ну він помер так трагічно, теж це особлива розмова. Е, Микола Дубина? Ні, він не а, Микола. Микола Кіндрат, Кіндратович, як його. А, То філолог був.